اللهم يا من لا تراه العيون ولا تحيط به الاذهان والابصار والظنون نسالك ان تدخلنا في حصنك الحصين من شر اعدائنا كلهم اجمعين وان تكفينا يا ارحم الراحمين مكر الماكرين وان تدفع عنا عتو الكفره وكيد الفجره وتجاوز المنافقين يا من يكفي كل شيء اكفنا امري الدنيا والاخره وفرج عنا كل ضيق يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام Ey gözlerin göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların ihata edemediği Allah'ım! Ehli imana düşmanlık yapanların şerlerine karşı bizleri senin o zarar verilemeyen, ulaşılamayan himayene dahil etmeni diliyoruz. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Düzenbazların entrikalarından bizi koru kafirlerin küstahlıklarını, facirlerin komplolarını ve münafıkların saldırılarını başımızdan defet. Ey her şeye yeten, koruması hiçbir himayeyle kıyaslanamayan, bütün ihtiyaçları gideren Rabbimiz, dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı karşıla ve her türlü sıkıntıdan bizleri hala seyle tasa ve kederden kurtararak gönlümüze inşirah ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey celal ve ikram sahibi. Amin.